Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Kolovoz je 1978. godine. Slavi se 150 godina od osnutka Pravnog fakulteta u Sao Paulu. Profesor Gofredo da Silva Teleš iskoristio je proslavu da u dvorištu fakulteta prepunog studenata pročita svoje pismo Brazilcima. U pismu iznio je svoj protest protiv vojne diktature u Brazilu i zatražio povratak ustavne vlasti. Brazilska odjetnička komora to je pismo uzela za svoj manifest. U Braziliji general Ernesto Geisel, kojeg je vojna hunta izabrala 1974. za predsjednika Brazila, upitao je Raimundo Fauroa, predsjednika odvjetničke komore, što bi on želio od njega. Fauro, ugledni odvjetnik koji se dotada nije bavio politikom, generalu je odgovorio ovo. Želim vrlo malo, gospodine predsjedniče, samo obnovu habeas korpusa, ukinuće institucionalnih odredbi i kraj mučenja u tamnicama. Tako da vi, vaša ekscelencija, ne ostanete zapamćeni u povijesti kao krvavi diktator. Te 1978. osam najmoćnijih poslovnih ljudi Brazila sastavilo je svoj manifest. U njemu se od vojne hunte tražilo ponovno uvođenje demokracije i ustavne vladavine. Nisu samo odvjetnici i poslovnjaci tražili promjene. Godine 1968. kada je počeo štrajk u tvornici Kobrasma u Osaškovu, u industrijskom pojasu Sao Paula, metalski radnici zaustavili su strojeve i položili alat. Njihov je štrajk doveo do lančane reakcije štrajkova po cijelom Brazilu. Radnici su tražili veća prava i odlazak hunte. Već drugog dana štrajka u Kobrasmu ušli su vojnici sa strojnicama iz dva tenka. Nakon toga vojska je okupirala i sami Osaško. Brutalno gušenje štrajka postiglo je cilj. Vojna hunta više se sljedećih deset godina nije suočila sa štrajkovima u Brazilu. Sve do te 1978. Lilija M. Schwartz i Heloiza M. Starling u knjizi Brazil biografija pišu. 12. svibnja 1978. desetljeće nakon što je štrajk u Osašku slomljen, oko 3000 radnika ušlo je u tvornicu kamiona Saab Scania u Sao Bernardo do Campu pored Sao Paula. Činilo se da je redovni radni dan. Prijavili su početak rada, sjeli pored strojeva i prekrižili ruke. Dva tjedna kasnije, 77.500 radnika počelo je štrajkati u Santo Andreu, Sao Bernandu, Sao Caetanu i Diademi, industrijskom srcu zemlje. Činilo se da je štrajk motiviran ekonomskim razlozima, ali značio je puno više. Sao Bernardo pokrenuo je ciklus štrajkova, štrajkove metalskih radnika 1979. i 80. kao i druge štrajkove u zemlji. U sljedećih dvije godine u štrajkovima je sudjelovalo 4 milijuna radnika u 1523 brazilske savezne države. Val štrajkova, otvoreno iskazivanje nezadovoljstva zbog vojne hunte, doveli su do toga da je general Geisel u ponoć na staru godinu 1978. poništio zloglasni dokument znan kao AI-5, institucionalni akt broj 5 iz 1968. Bio je to jedan od temeljnih akata kojim je vojna hunta upravljala Brazilom. Ali vojna hunta nije namjeravala tako lako otići. Kada je Raimundo Fauro tražio od generala Gajzela da okonča mučenja u tamnicama, naveo je i dvije kratice, DOI i KODI. Iza kratice DOI krije se odjel za unutrašnje operacije, iza KODIja operativni centar za unutarnju obranu. Doji i Kodi bili su u istoj zgradi u Sao Paulu i na zlu glasu zbog mučenja koja su se tamo odvijala. Puno godina kasnije, Geisel je umro 1996. On će u razgovoru za istraživački centar za dokumentaciju brazilske suvremene povijesti o mučenju reći i ove riječi. Mislim da je mučenje nužno u nekim slučajevima kako bi se dobila priznanja. Schwartz i Starling pišu. Mlako je predsjednik Geisel reagirao na smrti koje su se događale u tamnicama i Kodija u Sao Paulu. On nije učinio ništa kako bi ograničio represivni aparat. Uostalom, on je činio važan dio državne moći, koju je smatrao nužnom i u nekim trenucima izgodnom. Dao je imunitet onima koji su počinili zločine, zažmirio je na upozorenja na mučenja i političko se nasilje nastavilo. I u vrlo kratkom vremenu umrle su tri najvažnije političke civilne vođe, Joselino Kubiček, Joao Goulart i Carlos Lacerda. U kolovozu 1976. Joselino Kubiček poginuo je u automobilskoj nesreći na Via Dutri, autocesti koja povezuje Sao Paulo i Rio de Janeiro. U prosincu 1976. Joao Goulart umro je na svojoj farmi u Argentini, navodno od srčanog udara. Carlos Lacerda umro je u svibnju 1977. u Rio de Janeiro, dan nakon što je primljen na kliniku Sao Vincente sa simptomima gripe. Iako je Nacionalna komisija za istinu zaključila 2014. godine da je Kubičekova smrt u istinu nesreća, sumnja da su Joao Agularta i Carlos Lacerdu otrovali represivni elementi živi i dan danas. I prije državnog udara kojim je vojska preuzela vlast u Brazilu, vojni vrh se dijelio na dvije struje. Prva se zvala Kaštelisti prema generalu Umbertu de Alencaru Kaštelu Branku, koji je bio koordinator udara i prvi predsjednik Brazila iz redova vojne hunte te na radikal. General Geisel, koji je bio blizak suradnik generala Kaštela Branka, smatrao se kaštelistom i on je počeo polagani prelazak prema okončanju vojne vlasti ali taj je prelazak bio spor i stalno ometan od radikala u vojnom vrhu. Schwartz i Starling pišu. Između 1976. i 1981. časnici uključeni u političku represiju izvodili su terorističke napade, postavljali bombe u novinske urede, knjižare, sveučilišta i druge institucije povezane s opozicijom. Pripadnici opozicije bili su otimani i mučeni. Između kolovoza i rujna 1976. bombe su eksplodirale, u nekim slučajevima pronađene i demontirane od policije, u uredima Nacionalne konferencije brazilskih biskupa, Brazilskoj odjetničkoj komori, sindikatu novinara, pored toga što je jedna eksplodirala u rezidenciji Roberta Marinja, medijskog magnata koji je posjedovao novine i televizijski kanal Globo. Gospodin Marinho bio je jedan od Gajzelovih najmoćnijih saveznika. U Nova Iguasu, jednom od satelitskih naselja u području Rio de Janeiro, biskup te dijeceze dom Adriano Polito otet je i kasnije ostavljen gol i privezan za stup usred predgrađa Žakare Pagua. Godine 1979. vojska je za predsjednika Brazila izabrala Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Službeno je politika hunte bila polagano približavanje ustavnoj vladavini. Noću se događalo nešto sasvim drugo. U prvih osam mjeseci figove redove vladavine izvedena su 46 teroristička napada. U noći sa bombama su razarani novinski kiosci, bomba je pronađena u hotelskoj sobi u kojoj je ocijeo Leonel Brizola, protivnik hunte kojemu je vojska dopustila ulazak u Brazil. U kolovozu 1980. bomba je eksplodirala u glavnim uredima Brazilske odvjetničke komore, teško ranila jednu osobu, ubila drugu. Schwartz i Starling pišu. Onda je u noći 30. travnja 1981. nešto pošlo strašno po krivu. Bomba je slučajno eksplodirala u krilu narednika padobranske brigade Guillerma Rosaria, dok je on sjedio u automobilu Metalik sivoj pumi, pored satnika pješaštva Wilsona Mačada, koji je sjedio na vozačevom sjedištu. Automobil je bio parkiran na parkiralištu Rio Centra, najvećeg središta za konferencije i priredbe u Rio de Janeiro. Narednik je poginuo, a satnik je bio teško ranjen. Bio je sretan što je preživio. Obojica su radila u operativnom odjelu prve armije. U automobilu su bile još tri bombe i dvije granate. Ta dvojica bila su dio skupine od 15 vojnika odjela za unutrašnje operacije i vojnog informacijskog centra, raspoređenih u šest automobila koji su se spremali izvesti veliki teroristički napad. Da je napad bio uspješan, razaranje bi bilo neopisivo. Tu se noću u centru održavala glazbena svečanost kojom se obilježavao dan radnika, koja je privukla publiku od 20.000 ljudi koja je došla slušati 30 najpopularnijih brazilskih pjevača. Plan je bio da eksplodira bomba u električnom generatoru i da sve padne u mrak, te da se onda detoniraju dvije bombe bliže pozornici. Prije detoniranja bombe, teroristi su zaključali 28 od 30 izlaza za nuždu. Namjeravali su za taj napad optužiti prethodnicu Narodne revolucije, oružanu skupinu koju je vojska desetkovala prije 10 godina. Kao da sve ovo nije dovoljno, brzo se saznalo da je general Redo znao za taj plan mjesec dana prije nego što se on pokušao ostvariti i nije učinio ništa kako bi to zaustavio. Da stvar za vojsku bude gora, ne samo da je izvedba terorističkog napada bila loša, takvi su bili i pokušaj zataškavanja. Schwartz Starling pišu. Vojska nije imala vremena za uklanjanje dokaza prije nego što su se pojavili novinari i bila je zato prisiljena objaviti identitet ljudi koji su bili u automobilu, ali zbog navodnih razloga zaštite nacionalne sigurnosti nije dala dodatno objašnjenja. Vojska je također objavila službenu izjavu koja nikoga nije uvjerila. Dva časnika ušla su u automobil i nisu vidjela bombu, limenku zaprimjene od 2,5 litre punu TNT-a, koju su navodno podsjedalo postavili naoružani lijevi militanti. Predsjednik Figueiredo držao se službene verzije i pažljivo je nadgledao istragu i upite vojne policije. Nitko nije uhićen. Narednik Guillerme Rosario i satnik Wilson Machado bili su opisani kao žrtve lijevih ustanika i slučaj je zaključen. Ovaj skandal bio je početak kraja vladavine vojske i njezinog zadnjeg čovjeka u predsjedničkoj palači u Braziliji. Sve veći broj ljudi javno iskazivao da mu je dosta hunte. Opozicija se ujedinjavala s ciljem da poveća pritisak na huntu. Vojni vrh je uzimanje vlasti 1964. godine opravdao potrebom uvođenja reda, kako u društvu, tako i u ekonomiju. Reda je bilo sve manje, ekonomija je bila na izdisaju. Godine 1983. inflacija u Brazilu dosegnula je 11%. Kupovna moć većine stanovništva pretrpila je težak udarac. Urednik ugledne izdavačke kuće, editora Brazilijence, Caio graso Prado došao je na ideju da boja kampanje za izravne izbore bude žuta. Uskoro su se na ulicama Brazila počele pojavljivati žute majice i košulje i drugi odjevni predmeti. Novinari TV Globa na posao su dolazili u jarko žutim kravatama kako bi protestirali protiv uredničke politike koja je nalagala da se ne izvještava o masovnim skupovima podrške izravnim izborima i okončanju vlasti hunte. U Rio de Janeiro na ulicama se okupilo milijun ljudi, u Sao Paulu milijun i pol. Veliki broj uglednih intelektualaca i umjetnika javno je podržavao izravne izbore i odlazak hunte. Nogometaši poput Sokratesa i Reinalda, znanog i kao kralj, također su odigrali važnu ulogu u javnoj podršci izborima. Hunta je planirala postupan silazak s vlasti. Sada je bilo jasno da se taj trenutak ne može više odgađati. Govori magistar Želimir Bravo. Generali su shvatili tada da moraju ubrzati projekt kontrolirano, kako su oni govorili, otvaranja, ali labavljenje represije e, događa se, će se ipak veoma dozirano i u cikcaku korak e, naprijed, korak e, natrag. No Max Geisel je ispunio svoje obećanja i na posljednji dan 1978. godine je ukinut a i pet, dakle institucional pet, e, doslovno institucionalna uredba broj pet, koja je, zloglasni je to dekret, koji je ukinuo bio ustavna građanska prava i ovu represiju, a to je omogućilo i, odnosno dopustilo torture, zatvaranja i smrti političkih protivnika diktature vojna i vlast, odnosno vojska generali koji su bili na vlasti, su i ublažili zakon o nacionalnoj sigurnosti i reducirali su tipologiju zločina protiv državne sigurnosti, ali za uzvrat je uvela skupa autoritarnih mjera koje je vlada mogla primjenjivati bez zakonodavnog odobrenja. Dakle, bez toga da kongres odobri mjeru koju oni smatraju da je potrebno donijeti, na primjer, omogućuje suspenziju zakonskih jamstava, omogućuje proglašenje izvanrednog stanja kada generali to žele, omogućuje imenovanje guvernera, dakle vođa ili predsjednik, ako hoćemo, saveznih država u Brazilu i omogućuje da bome primjenjivati cenzuru. Mjesec dana prije toga, prije ukidanja AI5, je Geisel povukao prvi konkretan korak eh, da potakne političko pomirenje i politički smiri društvo nekako i povukao je dekret kojim je izbačeno iz zemlje 120 političkih egzilanata, među kojima su bili književnici, sveučilišni profesori, umjetnici, muzičari. Šest mjeseci iza toga, lipnja 79. godine, general Joan Figueiredu, nasljedni Gajzlov, nastavio je sa tom taktikom mrkve i štapa. U kongres je poslao da bude usvojen zakon o amnestiji a Brazil je tada imao oko 7000 egzilanata koji su bili prisiljeni napustiti zemlju. Oko 800 političkih zatvorenika je bilo po zatvorima. Kasnije će istraga utvrditi, istraživanje utvrditi da je barem najmanje 434 Brazilca i ubijeno ili je, ne, ili je nestalo između 64. i 85. godine. U ožujku 1973. godine student Aleksandre Vanucci Leme otet je i odveden u zloglasnu zgradu u Sao Paulo gdje je bilo sjedište Doi Kodija, odjela za unutrašnje operacije i operativnog centra za unutrašnju obranu. Leme je mučen i ubijen. Vojska ga je otela jer je bio jedan od studentskih vođa u Sao Paulo, aktivan i u ALN-u, nacionalnoj oslobodilačkoj akciji. Vojska je otimala, mučila i ubijala od je preuzela vlast 1964. Ali ta je smrt izazvala krajnje neočekivanu reakciju. Schwartz i Starling pišu. 3000 studenata okupilo se na misiju u znak sjećanja na svog ubijenog kolegu, koja je održana u glavnoj katedrali u Sao Paulu katedral de koju je predvodio izuzetno poštovan kardinal Dom Paulo Evaristo Arns, jedan od vodećih aktivista za promicanje ljudskih prava. Policija je okružila sve učilište u Sao Paulu, postavila zapreke na strateškim točkama grada, te uspostavila vojnu kontrolnu točku ispred katedrale. Ipak, oni koji su se uspjeli probiti kroz blokadu i ući u katedralu, imali su nezaboravno iskustvo. 24 svećenika koncelebrirala su misu zajedno s kardinalom, koja je dirnula cijelu zemlju. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço. Cala Prije pričesti pjevač i kompozitor Sergio Ricardo došao je do oltara s gitarom i otpjevao ovu pjesmu. Kala boka. Ricardo je pjesmu skladao u znak sjećanja na ubojstvo srednjoškolca Edsona Luisa de Lime Soutoa, koji je ubijen pet godina prije u kantini Calaboca u Rio de Janeiro. Poruka je bila jasna. Vojska je i prije ubijala mlade ljude koji se nisu slagali s njezinom vlašću. Ubija i dalje. Schwartz i Starling pišu. Iako su događaji iz 1973. označili početak sustavnije organizacije opozicije, stvarna točka prekretnica došla je početkom studenog 1975. Tjedan dana nakon smrti novinara Vladimira Hercoga, opet u zgradi Doj Kodija u Sao Paulo. Hercog je bio poštovani profesionalac koji je uređivao informativni program na TV Kultura – kada ga je policija 24. listopada došla uhititi, on je rekao da će otići do odjela za unutrašnje operacije sutra ujutro, jer treba završiti uređivanje vijesti. U 8. sljedećeg jutra Hercog je stigao u zgradu do Kodija. Istoga dana poslje podne nađen je mrtav u ćeliji. Vladimir Hercog umro je od mučenja i ovoga puta vojska se nije mogla riješiti tijela. Svi u TV Kultura znali su da je otišao u zgradu odjela za unutrašnje operacije. Vojni dužnosnici nisu imali drugog izlaza nego inscenirati samoubojstvo. Zapovjednik druge armije objavio je službenu notu u kojoj je obavijestio zemlju da je Vladimir Hercog počinio samoubojstvo u svojoj ćeliji koristeći traku od kanine koju nije imao sa sobom, tako da je savio koljena, a stopala zadržao na podu ćelije. Dva mjeseca nakon Hercoga ubijen je radnik Manuel Fiel Filju i Hercog i on bili su povezani s Brazilskom komunističkom partijom. Objašnjenje za smrt Filja bilo je isto. Objesio se od komad tkanine savijenih koljena. Bio je to 39. slučaj samoubojstva političkog zatvorenika u zatvorima brazilske vojske i 19. slučaj takvog samoubojstva. Vojska je dobro znala što je radila od 1964. godine i u postupku prelaska prema demokratskoj vladavini htjela se osigurati od toga da netko postavi pitanje odgovornosti za te zločine. korak koji je vrlo dubiozan je da je zakon predvidio kao reciprocitet za tu navodno popuštanje također amnestiju svih pripadnika represivnog aparata koji su mučili zatvorenike ili bili odgovorni za njihovu smrt ili za nestanak također je zajamčio nedodirljivost vojnih lica i institucije oružanih snaga kao, kao takve. Zašto je važno, zašto govorim toliko o Zakon u amnestiji desetine tisuća ljudi su mučene u zatvorima koji puta bez ikakvog papirnatog traga, dakle bez naloga čak za hapšenje ili za provođenje istrage. A tortura i uključivalja fizičko mučenje, dakle ovo da tako kažem cinično obično mučenje udarce rukom i nogom, pendrekom, ali i opekotine kiselinom ili elektrošokove. Zatim psihološko nasilje je bilo strašno. Mladoj ženi bi doveli recimo malodobno dijete u zatvor i onda je pred njom e, ispitivali na nasilan način. Naravno dijete bi se rasplakalo, majka bi onda priznala više nego što je znala. Otimani su i članovi obitelji. Elektrošokovi su bilo indukcijskim telefonom, bilo akumulatorom bili sasvim uobičajeni razgoličenim i žrtvama davani bili električni udari, a posebno su je jedan e, bio način mučenja kojim je bila podvrgnuta i Dilma, Paudi Rara. Rara je onaj veliki lijep papagaj, Rarin štab, to znači doslovno. Žrtvi bi vezali ruke i noge, te bi joj potom ispod koljena provukli štap na kojem bi visjela naopačke, dakle sa glavom prema dolje, i istovremeno bi još elektrošokovima je mučili, ili pak zmajeva stolica. Žrtve bi posjeli bez odjeće na stolicu presvučenu pocinčanim limom i davali im elektrošokove i na posljedku seksualno mučenje, zlostavljanje i silovanje, posebno naravno žena, ali ne samo žena, nego i muškaraca. Dilma koju sam spomenuo, 36. predsjednica Brazila, koja je srušena zapravo legislativnim eh, udarom 2016. godine, ona je mučena 21 dan. Politika kontroliranog prijenosa vlasti dobila je naziv abertura, otvaranje. Svrha tog otvaranja bila je prije svega da se vojni vrh zaštiti od progona zbog 21 godine vojne vlasti i zločina počinjenih u tim godinama, te da se osigura posebno mjesto vojske u Brazilu. Vojska je htjela osigurati i da se nakon njezinog odlaska s vlasti zadrže poticaji za vojnu industriju, koja je procvala za njezine vladavine, kao i poticaji za one sektore važne vojsci, prije svega telekomunikacije i informacijsku tehnologiju. Krajni cilj vojske bio je da se njezina vladavina zamijeni autoritarnom vladavinom sklonoj vojsci. Švorci i Starling pišu. Nitko od generala uključenih u proces aberture nikada nije namjeravao dopustiti potpuni povratak demokracije. Koristeći se argumentom da Brazil nikada nije imao istinsku demokratsku vladavinu, general Golberi de Couto e Silva, na primjer, odbio je razmatrati prijedloge za demokratizaciju i nije htio ni čuti za obnovu dijelova Ustava iz 1946. General Figueiredo slagao se s njim, ali njegov je pristup bio više didaktički. Postoje slatke naranče, crvene naranče i pupčaste naranče. Sve imaju različite okuse, ali to ne znači da nisu naranče. Postoje također i različite demokracije, objasnio je novinskim izvjestiteljima 1978. i zaključio. Recite mi, jesu li ljudi spremni za glasanje? Mogu li Brazilci glasati kako treba kada nemaju nikakav pojam higijene? Želje vojske nisu se ostvarile. 21 godina njezine vlasti dovela je do toga da je vojska izgubila posebno mjesto u Brazilu. Ona se nadala da će joj barem njezino kompetentno upravljanje ekonomijom osigurati kakav takav prestiž i tranziciju prema civilnoj autoritarnoj vladavini. Sve do kraja vladavine generala Gajzela, koji je iz predsjedničke palače otišao 1979. vojska se još tome i mogla nadati. Brazilska ekonomija do tada je bila jedna od najbrže rastućih, ali 1983. inflacija je dosegnula 211%. Na kraju predsjednikovanja generala Figue i Reda ona je iznosila 223%. Kada je taj general neslavno otišao iz predsjedničke palače na stražnja vrata, nezaposlenost u Brazilu i vanjski dug bili su golemi. Cijene su vrtoglavo rasle, vladina potrošnja bila izvan svake kontrole. San Hunte u autoritarnoj vladavini bliskoj vojsci nestao je. Godine 1985. Brazil je nakon 21 godine dobio predsjednika civila, Jose Sarneja. Kako je postao on predsjednik? On je postao zapravo neočekivani stjecajem okolnosti. Naime, kad je, su izbori završili, u tjednu kad je Tankredu Neveš trebao preuzeti družnost predsjednika, izabranog na tim prvim izravnim izborima, mi stari sjećamo se televizijskih e, dnevnika na kojima su se vidjeli veliki plakati Diretas ža, izravni izbori već odmah sada, direktni izbori, jer do tada su postojali indirektni izbori. Dakle, na tim direktnim izborima izabran je Tankredu Najvrš, međutim osjetio je bolove u abdomenu, za koje je prvo mislio, se mislilo da je riječ o lijepog crijeva, nije htio ići na operaciju prije nego preuzme dužnost, stanje mu se pogoršale. E sada, stvorile su se dvije struje mišljenja o političkom izlazu iz te situacije. Jedna se struja zalagala da Ulises Gumarães, drugi na listi, Nevešoj listi, preuzme dužnost. Druga se struja zalagala za ustavno rješenje da potpredsjednik Sarne stupi na dužnost potpredsjednika i da privremeno zamijeni predsjednika. Tako je i bilo. Međutim, stanje zdravlja izabranog predsjednika pretvorilo se u tragediju i nakon više operacija organizam je zahvatila sepsa te je dovela do smrtnog ishoda. I tako je Sarnej 85. 15. ožujka preuzeo privremenu dužnost predsjednika. prijelaz iz vojne u civilnu vlast bio je toliko očekivani grozničav da je smrt prvog izabranog predsjednika izazvala goleme izljeve brige i žalosti. Tancredo Neveš u oči inauguracije bio je odveden u najbližu vojnu bolnicu. Znalo se da je bolestan, ali posao sastavljanja vlade i pokušaj da se pomire opozicijske stranke doveo do toga da on nije na vrijeme otišao u bolnicu, a njegovo se stvarno stanje krilo od javnosti. U vojnoj bolnici u Braziliji Neveš je operiran. Thomas Skidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene, piše. Prizor u bolnici bio je ona iz noćne more nisu bili mogući sterilni uvjeti zbog mase političkih prijatelja i suradnika koji su ispunili operacijsku dvoranu. Onda je puklo Tankredovo crijevo. Ako je uzrok njegova stanja bila infekcija, puknuće ju je sigurno proširilo u abdominalnu šupljinu. Kirurzi su objavili da je njihova operacija uspješna i rečeno je da se izabrani predsjednik oporavlja, ali to nije bila istina. Glasnogovornici su to morali znati. On je i dalje imao strašne unutrašnje simptome, koji su tako uplašili njegove liječnike da su ga poslali zrakoplovom u najbolju brazilsku bolnicu koja je bila u Sao Paulu. Do trenutka kada je Tancredo 12. travnja prošao kroz sedmu operaciju, težina njegova stanja, ako već ne i njegov uzrok, bila je naširoko poznata i potaknula je dugotrajna javna brijenja, dok su milijuni Brazilaca upućivali svoje molitve prema njegovoj bolničkoj sobi. Kako je to jedan novinar primijetio, nije samo Tancredo bio na intenzivnoj njezi, tamo je bila i cijela zemlja. Tancredo je umro 21. travnja 1985. Takve okolnosti smrti Tankreda Neveša odmah su izazvale glasine da je vojska upletena u njegovu smrt. U svakom slučaju, njegova je smrt izvela na ulice brazilske gradova milijune ožalošćenih. Samo je u Sao Paulu njih dva milijuna izašlo na ulice kako bi zadnji put pozdravili prvog civilnog predsjednika nakon 21 godine vladavine hunte. Povratak u demokraciju nije bio ugrožen. Novim se ustavom nastojalo zajamčiti da se nikada ponovno ne dogodi vojna hunta. Građanski ustav sadrži takozvane klauzule od kamena, što pravna, ustavno-pravna teorija francuske zove clause i To su nedodirljive kamene, doslovno kamene odredbe, koje se ne smiju mijenjati, niti se mogu mijenjati ustavnim amandmanima. To su u Brazilu federativan oblik države, dakle savezne države plus distrikt Brazilija, gdje je glavni grad koji ima jedan poseban status, slično kako u Sjedinjenim državama e, je rješenje Savezne države i distrikta Kolumbija u kojoj je glavni grad Washington. Dakle, federativan oblik države kao prva e, kamena klauzula, zatim izravno, trajno, univerzalno i periodično glasanje. Dakle, izravno, bojeći se povratka u neizravno glasanje. Tajno, da ne bi bilo kao prije odgovaranja e, za to kako si glasao. Univerzalno svi glasaju. Prije toga nisu glasali, recimo, podoficiri i profesionalni vojnici nisu glasali. Nisu glasali analfabeti, nisu glasali oni koji ne vide i periodično glasanje. Dakle, mora biti redovno, mora se obnavljati. Demokratski oblici moraju se obnavljati i svako toliko u pravilnim periodama doći novi. Također je zanimljivo da je treća e, klauzula od kamena ili kamena klauzula odvajanje, razdvajanje triju vlasti, zakonodavna, izvršna i pravosudna vlast Dakle, ne podrazumijeva se da, je, da tome mora biti tako, nego to treba unijeti u Ustav i da pa će zaštititi kamenom klauzulom da se ne može mijenjati. I na posljedku individualna prava i jamstva. Dakle, odvajanje triju vlasti, individualna prava i jamstva, e, može nam se činiti banalnim te dvije, te točke. Moramo imati na umu brazilsku povijest. Bio je pod diktaturom od 64 a od 67. pod nekakvim ustavom koji je nametnula vojna vlada, koji je potom ustavnim tim dekretima i mijenjan. U njemu su dominirali koncepti kao što je državna sigurnost, uvjeti za ograničenje temeljnih prava i jamstava, a to je upravo omogućilo torturu. Prva brazilska valuta bio je real, koji se počeo upotrebljavati još u vrijeme portugalske kolonijalne vlasti. Real je ostao valuta sve do 1942. kada je uvedena nova, Cruzeiro. Godine 1967. vojna je hunta uvela novi Cruzeiro, a on je riječ novi svog imena izgubio 1970. U mandatu predsjednika Sarnea Brazil će opet dobiti novu valutu. Bio je to još jedan pokušaj da se obuzda inflacija. Ime nove valute bilo je Kruzado i antiinflacijski plan je prema toj valuti dobio ime. Namjera je bila da se uvođenjem nove valute s novim tečajem prema američkom dolaru, koje će pratiti niz drugih ekonomskih mjera poput zamrzavanja cijena i plaća, održavanje fiksnog tečaja prema dolaru, obuzda inflacija. U godini uvođenja kruzada inflacija u Brazilu dosegnula je 235%. U prvih nekoliko mjeseci provođenje plana sve je išlo sjajno. Inflacija je pala na 2% mjesečno. Za tadašnje brazilske standarde to je bilo zanemarivo. Ekonomija se počela vidno oporavljati. Rasla je potrošnja, pojavila se i nestašica radne snage što je dovelo do rasta plaća. A onda je počelo pregrijavanje ekonomije. Ekonomisti koji su sastavili plan Kruzado tražili su da se rast uspori. Sarna i njegova vlada o tome nisu ni željeli raspravljati. Inflacija se brzo opet vratila punom žestinom. Godine 1989. ona će iznositi 1783%. Godine 1990. u predsjedničku palaču u Braziliji nakon izbora ušao je Fernando Collor de Melo. On je bio prvi koji je nakon vladavine hunte izabran na općim izravnim izborima. Nije se dugo zadržao u palači. Thomas Skidmore piše. Novinari u Braziliji dugo su opisivali mnoge u kolorovoj vladi kao abnormalno pohlepne ljude, koji zahtijevaju novac od svakoga tko radi sa saveznom vladom. Takve su glasine bile brojne i o prošlim vladama, ali uvijek je nedostajalo dokaza. U slučaju kolorove vlade dokaz je postao javan. Lopov koji je postao poznat bio je Paulo Cesar Farijaš, politički fikser iz Alagoaša, koji je kroz osiguravanje političkih usluga mnogima nakupio bogatstvo, nekoliko vila i mlažnjak zvan Crni Šišmiš. Kao rizničar izborne kampanje on je mnoge bogate donatore tako pritisnuo da je i tri godine nakon izbora još bilo tog novca za podjelu. Neki su govorili da Kolor i Farijaš planiraju upotrijebiti taj novac kako bi utemeljili dugotrajnu političku dinastiju. Sredinom 1992. Kolor i njegovi suradnici postali su meta neumoljive istrage nalik na onu iz Watergate-a. Najteži udarac bio je intervju za časopis koji je u svibnju 1992. dao Kolorov brat Pedro, u kojem je on optužio predsjednika za uporabu droge, iznudu i seksualnu nepristojnost. Kolor Melu bio je mlad, atletski građan, zgodan, televizija ga je voljela. Politički uspon počeo je jurišem na korupciju i na visoke vladine službenike koje je nazivao maharadžama i optuživao ih da žive u luksuzu na račun poreznih obveznika. Kolor Melu bio je prvi brazilski predsjednik koji je morao dati ostavku na tu funkciju jer mu je prijetio opoziv zbog korupcije. U predsjedničkoj palači zamijenio ga je njegov potpredsjednik Itamar Franku. On je za ministra financija 1994. imenovao Fernanda Enrika Cardoza, koji će sastaviti novi plan oporavka, koji će u Brazil ponovno vratiti real. Plan je konceptualizirao i razvio tadašnji ministar financija, važno ime brazilske novije povijesti, Fernando Enrique Cardoso. Itamar Franco je imao dovoljno političke vizije i političke pameti da vidi da sposobnosti Fernanda Erika u konceptualizaciji i u razradi toga plana i prepustio mu je neograničeno, da mu je potpuno otvorene ruke, neograničeno djelovanje na tom području. Tako da je Fernando Erika, njegovo je puno ime Fernando Henrique Cardozo, ali brazilska zovu Fernando Erika, e, je postao najjači nabdabome čovjek Itamarove vlade i prirodni kandidat za njegova nasljednika, tako je i bilo. Fernando je u listopadu 1994. izabran za predsjednika Brazila i ostao je na njegovu čelu za vrijeme dva mandata. Planu Hjal značio je između ostaloga zamrzavanje tečaja i otuda ime valute real, unidade real de valor, jedinstvena e, jedinica za stvarnu vrijednost je postavljena kao jedan i to se onda nazvalo real. Kakva je bila ta vrijednost? Vrijednost je bila dolar da se uspostavi paritet jedan dolar prema jedan real. To, premda je real bio real, nije baš bilo realno, jer to je značilo, prema mom vlastitom iskustvu, da je kava u hotelu Nacional, koji ima četiri zvijezdice, koštala je tada 1997. godine je koštala 5,5 reala, što znači 5,5 dolara, jer mogao si kupiti jedan dolar za jedan real. Ili kajpirinja, ono glasovito brazilsko piće od zrobljenog leda, šećera, limete i kašase, rakije šećerne trske, ona je koštala 7 reala. Danas je tečaj dolar real 5,12. Dakle, danas ta ista kava koja je onda koštala 42 kune, košta 7 i nešto kuna, a kajpirinja košta 10 i nešto kuna. Ko se strašno koristio planom real? Oni koji su imali puno gotovine da bome, oni koji su imali puno reala, višak reala, odmah su kupovali dolar. Računa se da se tako odlilo u dolar negdje oko 30, teško je to procijeniti, negdje oko 30 milijardi dolara je na taj način e, kupljeno. Color de Melu počeo je svoj mandat šok terapijom. Zamrznuo je ušteđevine i cijene, ukinuo indeksaciju plaća s troškovima života. Onda je krenuo u provođenje neoliberalnih mjera. Drastično je smanjio carine, počeo otpuštati službenike iz federalne vlade, krenuo u privatizaciju državnih poduzeća. Sve je to provodio kroz predsjedničke uredbe, takozvane privremene mjere. Sve te mjere dovele su do slabih rezultata. U godini kada je Melo dao ostavku, inflacija je bila 1158%. Sljedeće godine popela se na 2489%. Bilo kakvo planiranje, kako on u obitelji, tako i u privredi, postalo je nemoguće. Kada je Cardozo imenovan za ministra financija u vladi predsjednika Franka, inflacija je bila 929%. On je pokrenuo svoj plan Real. Nije to bila šok terapija, već pažljivo sastavljen dugoročni plan reformi plan je bio uspješan. On je Cardozo omogućio pobjedu na izborima 1994. godine. Tri godine kasnije na referendumu brazilski glasači odobrili su amandman na ustav koji je omogućio da se predsjednik može natjecati i za drugi uzastopni mandat. Cardozo je bio tako popularan da je 1998. postao prvi u povijesti Brazila koji je izabran u drugi uzastopni predsjednički mandat. Inflacija za 1997. bila je samo 4% ali u drugom mandatu kardozu je popularnost počela padati. Pogotovo mu je popularnost načela takozvana krize du to je, se može prevesti kao kriza velikog gašenja struje, blackout. Je. Tada je naime oko 90% električne struje Brazil proizvodio u hidrocentralama. Brazil ima goleme hidropotencijale. Je. A kako je te 2001. godine bila velika suša, smanjila se razina vode u retencijama i vlada je bila prisiljena uvesti racionalizaciju potrošnje električne energije. Jer je stanje pretilo da će u protivnom struja se morati isključivati. I vlast je upozoravala, ako ne budete racionirali, ako ne budete slušali, onda ćete ostati bez struje. Bolje da se priviknete na takav režim a to su mediji onda prozvali kriza isključivanja, premda struja zapravo, to je paradoks u cijeloj priči, struja nikad nije bila isključivana, a nestala je samo e, na nekoliko sati u saveznom distriktu Brazilija i deset saveznih država, ali ne zbog vode za dvije hidrocentrale koje napajaju to područje, nego zbog kvara. Racioniranje struje je potralo do 19. E, veljače 2002. godine, ali nanijelo je veliku štetu privredi koja je morala manje struje trošiti. Jel? To se šteta računa na desetak milijardi dolara. U Brazilu su svi brojevi veliki i štete i dobici. Kada je Itamar Franko zatražio od Cardoza da sastavi novi antiinflacijski plan, mnogima to nije bilo drago čuti. Između 1980. i 1993. Brazil je promijenio četiri valute. Cijene su zamrzavane pet puta, sastavljeno je i provedeno devet antiinflacijskih planova. Kardozov je plan uspio, ali njegova primjena nije riješila goruće pitanje u Brazilu, veliku društvenu nejednakost. Siromaštvo je bilo golemo. Stanovnici favela, sirotinskih četvrti oko brazilskih gradova, posebno su bili teško pogođeni neimaštinom. Siromaštvo je rađalo očaj. Favele su bile napuštene od države. U tom je očaju rastao kriminal. Thomas Skidmore piše. Stope zločina u velikim gradovima porasle su u 80. godinama i svaki posjetitelj iz inozemstva mogao je vidjeti posljedice. Graciozni ulazi u stambene zgrade u Rio de Janeiro sada su bili okruženi pomno izrađenim metalnim rešetkama, kako bi se zaustavile skitnice od kampiranja na njihovim stepenicama. Bogati poslovni ljudi povukli su se u skupe nove stambene komplekse, okružene elektronički kontroliranim ogradama i patrolama štićene 24 sata na dan. Epidemija otmica u Rio de Janeiro bila je vidljiv primjer. Njih su vršile bande često u dosluhu s policijom. Iako su milijunaši bili očita meta, čak su i manje imućni poslovni ljudi bili otimani. Odgovor bogatih bio je da unajme još tjelohranitelja i da se voze u oklopljenim automobilima. Vlasnici trgovina u kojima je bilo dosta djece s ulica koja su učinila sitne krađe, redovito su unajmljivali policajce izvan dužnosti kako bi ih uplašili, ponekad i ubili. Sredinom 1993. tako je proganjanje doživjelo vrhunac. Tijekom rano jutarnjih sati 23. srpnja kontingent dobro naoružane vojne policije napao je skupinu od 50 djece koja je spavala ispred katedrale u Riju. Ubijeno je sedmero djece i jedna odrasla osoba. U Sao Paulu nasilni lov na takozvane marginalce prepušten je elitnoj paravojnoj policijskoj jedinici. Ta teško naoružana i u elegantne uniforme odjevena policija krstarila je ulicama Sao Paula u zadnjim modelima Cherokee džipova u potrazi za sumnjivim ljudima na ulici. Nisu oklijevali pucati da ubiju. Velika nejednakost, siromaštvo, bespravljenost bili su razlozi što je Brazil 2002. godine na općim izborima za predsjednika po prvi put izabrao kandidata radničke stranke, Luiza Ignasija Lulu da Silvu. On će od glasača dobiti dva mandata u predsjedničkoj palači. U dva mandata njegova će vlada nizom programa promijeniti Brazil. Govori magistar Želimir Brala. Prvi od tih programa je poznat pod nazivom Bolsa familija. To je igra riječi. Bolsa znači novčanik, znači torba, ali znači i stipendija. Službeno je taj program se zvao mehanizmu kondicional de transferencije de kursus, dakle uvjetni mehanizam za prijenos sredstava. Od čega se sastoji taj program? On se sastoji od financijske pomoći e, siromašnim obiteljima u kojima su trudnice i djeca do 17 godina. I još ekstremno siromašne obitelji. Zašto je taj uvjet da, da postoje djeca do 17 godina? Zato da se djecu povuče sa ulice i da sa tržišta rada, da ne moraju raditi, nego idu u školu. Ako idu u školu, roditelji dobivaju tu naknadu. Dakle, financijska sredstva. Dakle, roditelji nemaju interesa da ih šalju izvan škole, jer će ostati bez tih e, prihoda. Nema interesa da ih šalje da prodaju okolo ili da budu radna snaga u, uglavnom u poljoprivredi, naravno, i u uslugama. Dakle, za uzvrat te obitelji moraju slati djecu u školu, trudnice moraju biti liječničke praćenje, Doilje moraju biti liječnički praćenje i svi moraju biti, sva djeca moraju biti, uključujući i trudnice, vakcinirani. Programu je cilj, drugim riječima, da presječe generacijski slijed, generacijski ciklus siromaštva na kraći, a i na duži rok. Jel? A ta novčana pomoć istovremeno smanjuje glad u prekarnim obiteljima, paradoksalno je da Brazil, zemlja takve klime, takvih prirodnih bogatstava, sa tolikim teritorijem i tolikim mogućnostima za uzgoj prehrambenih proizvoda, da ima ljudi koji i dan danas doslovno umiru od gladi. Dakle, ta novčana pomoć smanjuje gladu u prekarnim obiteljima, ali i pojačava potražnju, jer sad oni imaju novac koji mogu kupovati a to je naravno korisno za privredu koja može računati na određene financijske kapacitete što ih je vlada izdvojila. Za vrijeme Fernanda Erika tom je programu imalo pristup 5 milijuna i 100 hiljada obitelji. Lula je povećao taj broj na 12 milijuna i 400 hiljada obitelji. Program Bolsa Familija ugasio je Bolsonaro krajem 21. godine istovremeno donio novi program koji se zove Auxilio Brazil, pomoć Brazil. Pomoć je Brazilu, ali pritom su ispale iz Bolsonarova programa velike obitelji sa mnogo djece. 61% Brazilaca u anketi negativno ocjenjuje zamjeno programa Bolsa Familija tim programom Bolsonarovim koji se zove Pomoć Brazil, koji zapravo ograničava ovaj Lulin program. Kardozu, Lula Silva i Dilma Rousseff uspjeli su dva puta za redom pobijediti na izborima za predsjednika. Jedino je Cardozo uspio postići da dočeka kraj mandata, da ne bude opozvan od kongresa i da ne završi u zatvoru. Lula Silva završio je mandat, ali je osuđen na zatvorsku kaznu zbog korupcije. Dilma Rusev u drugom je mandatu opozvana s funkcije predsjednika. Lulino zatvaranje i opoziv Dilme Rusev kontroverzni su događaji koji danas izazivaju podjelu u Brazilu. A u predsjedničku palaču izabran je Jair Bolsonaro, bivši vojni satnik koji vatreno brani vlast vojne hunte. Na izborima 2022. kandidati s najviše šanci za pobjedu su Lula, bivša žrtva vojne hunte i Bolsonaru, huntin, vatreni apologet. O tome sljedeće četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.